თავი სამი. ხოლო იმ დღეებში მოვიდა იოანე ნათლისმცემელი იუდეის უდაბნოში საქადაგებლად. და ამბობდა, მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოვდა ცათა სასუფეველი. რადგან ეს არის, ვისთვისაც ითქვა ესაია წინასწარმეტყველის მიერ, ხმა უდაბნოში მხახატებლისა, გაამზადეთ გზა უფლისა, გაასწორეთ მისი ბილიგნი. ხოლო თვითიოანესე მოსა აკლემის ბეწვი და წელს ერთყატყავის სარტყელი და საზრდელი მისი იყო პალია და ველური თაფლი მაშინ გამოდიოდა მისკენ იერუსალიმი მთელი იუდია და მთელი შემოგარენი იორდანესი ინათლებოდნენ მისგან იორდანეში და აღიარებდნენ თავიანთ ცოდვებს როდესაც დაინახა მისკენ მოსანათლად მომავალი ფარისეველნი და სადუკეველნი უთხრა მათ იქედნეს ნაშიერნო, ვინ გასწავლად გაექეცითო მომავალ რისხვას. მაშ, გამოიღეთ ნაყოფი, ღირსი სინანულისა. ნუ გგონიათ, რომ შეგიძლიათ უთხრათ თქვენს თავს. მამად გვივისო აბრაამი, რადგანაც გეუბნებით თქვენ. ღმერთს ხელეწიფებათვით ამქვათა განაცახუდგინოს ძენი აბრაამს. ვინაიდანაც უკვე ცული ხეების ფესვთან დევს. ყოველი ხე, რომელიც არ გამოიღებს კეთილ ნაყოფს, მოიჭრება და ცეცხლს მიეცემა. მე წყლით გნათლავთ, რომ მოინანიოთ, ხოლო ჩემს შემდეგ მომავალი ჩემზე უძლიერესია, ვისი ხამლის ტარებისაც არა ვარ ღირსი, და ის მოგნათლავთ სული წმიდითა და ცეცხლით. მას ხელთ უპრიათვისი არნადი და გაწმენდს თავის კალოს, და შეინახავს ხორბალს ბეღელში, ხოლო ბზეს მისცემს უშრედ ცეცხლს. მაშინ მოვიდა ესო გალილეით იორდანეს პირას, იოანესთან, რათა მონათლულიყო მისგან. იოანე კი არ უშვებდა და ეუბნებოდა: მე მართებს შენგან მონათლა და შენ მოდიხარ ჩემთან. ხოლო იესო მიუგო და უთხრა: დე, ასე იყოს ახლა, რადგან ჩვენ მართებს აღვასრულოთ მთელი სიმართლე. მაშინ ღა მიუშვა იგი. და როცა მოინათლა იესო, მაშინვე ამოვიდა წყლიდან და აჰა, გაეხსნენ მას ცანი და იხილა სული ღმრთისა. დაბლა რომ ეშვებოდა მტრედივით და გადმოდიოდა მასზე. და გაისმახ მასზეცით, რომელმაც თქვა, ეს არის ძე ჩემი საყვარელი, რომელიც შევიტკბე